burundu ngivyo bimwe mu bibazo tuza kugaruka ko muri kino kiganiro kebuka wibaze mwateguriwe nanje medar niyo nkuru reka nongere kubaha ikaze isanganiro iradiyiduhuza mu za kino kiganiro twagendeye umutumba wa rukoba aho bita kwibuka saba kwigura Emile umwe mu baba kuri uwo mutumba amenyesha ko ikibazo cy’amazi kigoye cyane ngo ibituma bavoma mu masoko ikibazo cy’amazi meza kiragoye kubera amabomba baduhaye amazi ataboneka ubu turinda kuza kuyaronda amasoko twaratuvoma kuva kera aho hantu kugira tushikiye kuza kuvoma bisaba kilometero n'inusu aha abana kugira baje kuvoma baruha bakakora bavuye ku ishuri bakagenda kuvoma bagashika barusha ntibitworoheye rwose turabona hari amabombo yoba yashyizweho ryari hama amazi yatangiye kubura ryari bimeze gute kuva bayashizeho ntitwogeze turonka amazi cyane umwanya bashiriyeho amazi yabonetse gake gusumba umwanya wayabuze mu miryango amazi ni nkenerwa kuko amazi niyo buzima mwotubwira ubuzima muca mubamwo mu gihe mutagira amazi rero tudafite amazi meza tugira ubuzima bubi numva ko tuca tuza kuvamo ya mazi atasukuye harimo mikorobe yatuma yuko tugira ubugwaragwara bwinshi bwinshi cyane nk'igihe muronka amazi bitwara igihe kingana gute kugira asubire kuza igihe bitwara ni igihe kinini turayaronka mu gatondo barazinduka bakavoma mu saa kumi n'imwe saa moya bagiye aho bashobora gushika ejo agasura kaboneka mu gatondo nyene mu nkizo saha canke agasura agaca nk'ukwezi atabonetse agaca nk'indwi zingahe akaboneka rimwe dufate nko mu kwezi yashobora kuboneka nka kabiri canke gatatu nkuru nziza aline nawe ni umuvyeyi w'abana umunani wabamenyesha ko ikena ry'amazi rituma mu muryango haduka indwara zitandukanye zituruka ku isuku rike amazi ngo akenshi bayakura mu mwo nkonga ngo aho baguze naho mu mabido gusanga ibido igugwa hagati y'amafaranga amajana abiri n'amajana ane kuri uno mutumba wacu yego bari baragerageje n'abafise uburyo bamwe bamwe twari twariyunganije bamwe turayakwegesha muhira ariko hashobora guhera n'amezi atandatu tutavomye turugurura mu mabomba tukayabura bihenze rero nk'umwana anayuguruye usanga yasanzaye ku buryo bw'uko tumenya amasaha aba yaziye wagira urasubira kugurura bukeye ibido imwe y'amazi uyigura amafaranga amajana ane urumva ko atari ikintu cyoroshye cyane sinzi ko mboshobora kutuvugira cyane kuno mutumba no kuri harakenya amazi gose Manirakiza Arcade umunyagihugu wo ku mutumba rukoba agacimbira iminagure amenyesha ko hari igihe amazi ahora aboneka rimwe mu mezi abiri ibituma akenshi bavoma mu myonga ikibazo c'amazi ni kibazo kigoye cyane kuba amazi turashobora kumara nk'igihe igihe kinini ya nk'amezi nk'atatu ane amazi ataboneka dutonda ngaha ngo tuze kugura amazi tukayabura niyo mpamvu mbere tuca twiyumvira ati amazi ntakiza tukaza kuyaronda aho duha tuza kuyarondera mu mwonga mbe ikibazo cy’isuku mu rugo bica bigenda gute nkawe ndabona urumushiga nahe mu rugo ikibazo cy’isuku amazi yabonetse tugiye kuyavoma nk'uyo mu mwonga urabona si heza cane abantu barashaka kuyateka ukayashira ahantu mu kintu agahora hama abantu bakanwa ayo gutekesha nayo ntibarinda kuvuga ngo barahatetse nk'uko bimeze nk'abana benshi hari abana usanga bagwaye urwaye inzoka nk'umushatsi wabenje kubera nk'inzoka kubera aba ari kubanywa nk'amazi mabi icyo twasaba ni uko abakuru mwotwirukira mukadushikira imbere twe ntidushobora kwishikira mukaraba kungene bogwiza amazi akazaraza akaraba kungene byaba bihagaze akaza ari menshi tugakwigwa twese urabona nk'ino ku mutumba nk'amabomba mbone no irukoba hano iwacu ibyo bikemezwa na Ndumukama Bernadette wo kuri uwo mutumba nyene wa Rukoba ikibazo cy’amazi nuko iyo abonetse bayavoma abanyagihugu bayipfuza kandi ntavoma benshi benshi bigira ku mwonga muri ya rusengo iyo abonetse barayavoma bayakeneye atabonetse naho twese tujya ku mwonga ico dusaba nuko aya mazi n'inkaba ngaha batavyumvamo kuyavoma ku bwishi mwoyagwiza agatera jano hiyo hose kugira aho bose babandanye baronka no mazi eh, kugira iterambere ribandanye ryiyongera ku mutumba aho ku mutumba wa Rukoba hasanzwe hari n'ishure ry'imyuga bita Ecole Technique politike do kwibuka ubukene bw'amazi rero ngo butuma umwimbo w’abanyeshuri ugabanuka gose Sengiyumva Priva arongoye abandi banyeshuri bo kuri iyo shure ry'imyuga ryo kwibuka uwo benshi bita doyen kene bw'amazi twe twabisanzeho gose kandi n'intambamye kuri twebwe nuvuga ko tubayeho sinabi kuko turaronka ibyo gufungura mugabo kubera amazi atayariho gikuru n'amazi novuga kari cya mbere ku kijyanye n'isuku kuri twebwe kijanye n'isuku haraho usanga ntitwoga neza neza icyo ni icya mbere icya kabiri nta suku dukora impuzu ziratugora kumesa aho usanga utamanutse kumesa mu mwonga aza kumesera ino ruguru azanye akadobo kamwe akamesuza nk'impuzu cumi ni ikibazo rwose ku bijyanye n'isuku naho ku mibiri yacu ni hamwe usanga n'umunyeshuri ariko amara indwi nka zibiri atoga kubera amazi tuyavoma kure bigatuma turuha rwose iyo umaze kuruha ugenda kuvoma kabiri gatatu uruha urumva ucucika intege zo gusubirayo kindi amazi yo kunywa aratugora tuvoma mu buntu buto buto aho usanga utwaye nk'akadobo ukoga ucubura ayo kwi kwiborosa no kwihumura mu maso mu gatondo mbere biranatuma abanyeshuri benshi bayobegwa ku kijyanye n'amazi kuko iyo ugiye kuvoma ugasanga baheje kugira apere ya etude bituma gukura amanota akaba ariko agabanuka mu ndero kugenda ni kenzi minite kugaruka kenzi minite aho rero ni mu gihe atabantu benshi ubusanze iyo usanze y'abantu urashobora kumara izindi kenzi minite urindiriye kugira baheze kuvoma rero mu gihe umaze kugabanuka amanota mu ndero biratuma ivyo byose uyobegwa mu gihe ugiye kuvoma ugasanga bahejeje etide covid yatanguye uracerewe kwiga naho nyene niko gusubira inyuma biratuma ubuyobozi buba bwinshi hano kwishura ikindi cyerekeye iyo tugiye gufungura urashobora kuduga gufungura kubera utarose ahantu ukura amazi ukaraba ku ntoki urumva ni ni za ndwara ziguma zadufashe iyo ugiye gufungura utakaravye kandi muribuka n'ubu ko hariho ikiza c'indwara ya korona isaba kuguma dukaraba kenshi mu gihe rero ata amazi ahari kwa gukaraba kuba guhagaze icyo twasaba rero nuko amazi boyazana mwe mudukurira mudushikira imbere cyangwa mudushikire mu ishirahamwe regidezo baraba baturungikira ayo mazi gose kuko ni intambamye kuri twebwe eka n'umuyobozi w'uburaro aho kuri etesi kwibuka aremeza ko bafise ubukene bw'amazi manirambona adelar amenyesha ko bagura amazi hanze y'iryo shure ibido imwe ikagugwa hafi amafaranga amajana abiri na mirongo itanu ni ukuvuga ko ku kwezi usanga bakoresheje amafaranga arenga ibihumbi amajana umunani ku mazi gusa ku kwezi kumwe aha ku iwacu turafise ubukene bw'amazi cyane ko hariho amazi bari baraturungikiye muri regidezo mugabo ayo mazi ntiyigeraza tugasanga turiko turakoresha amazi tuvomesha kandi ayo mazi tuvomesha ibido mirongo ibiri na zitanu ku munsi ibido imwe bakayivoma ku mafaranga amajana abiri na mirongo itanu iyo hoho turiko turegereza iki muri uku kwezi kwa kane tuja kwa gatanu abavoma baratudugiriza ko ugasanga ibido imwe igeze ku mafaranga amajana atatu ku kwezi turashobora kuba turenza ibihumbi amajana umunani by'amazi tushyize kuri bavoma ubwo bukene bw'amazi umwaka wose uri buhari ko nari nababwiye yuko amazi ya rigidezo ntigeraza ntayo baturungikira ugasanga ubwo bukene bwa mabuhari bw'amazi buri gihe bwama buhari ubwo bukene bw'amazi bavomera amazi bose ngo bishoboke bisaba ko nabo baca bamanuka kuvoma mu mwonga izo bido mirongo ine na zitanu n'izo kubatekera ibyo kurya n'ibyo mu gikoni gusa abanyeshuri rero ama etide aca bagora kuko ah, barinda kujya kuvoma hari igito hanyuma ikindi nuko isuku rica riba rike kubera ko atamazi ahari ku byerekeye isuku twahavuye dufata ingingo y'uko turondera abanyeshuri babiri babiri bakaza gusukura amatwarete mu ko bajya kuvoma mu mwonga hanyuma mu gitondo bakaza bagasukura amatwarete rero biranashoboka ko isuku si ryinshi cyane kubera ko ayo mazi ari make urumva n'inyuma ya saa sita bavuye mu ishuri ca tubasaba ko basubira kuvoma kugira ngo bashobore kugira amasuku hanyuma kubera atamazi dufise twaciye dufata ku munsi wa gatatu ko abanyeshuri bamesura impuzu zabo batonda mu ishuri atama uniforme bambaye niho twafashe yuko kubera urabona ko usanga abanyeshuri bakina bafise iyashu kuwa gatatu baza kumesura ama uniforme batatazo bambaye hanyuma akashobora akamesa kuwa gatandatu kugira ngo turabe ku isuku ryoshoboka by'ukuri twasaba ababishoboye regidezo ikadufasha ikaturukira amazi na cyane cyane muri iki kigo cya kwibuka hari amavuriro hari amashuri arenga atanu twibutse ku ikiganiro arikebuka wibaze kuri uno munsi turabira hamwe ikibazo kijanye n'ikena ry'amazi mu gisagara cya Gitega umugwa mukuru wa politiki w'u Burundi tukaba twarishikiye ku mutumba wa Rukoba wegereye umuji ngenda kumana Celestin umwe mu batowe kuri uyu mutumba akaba n'icegera cy'umukuru w'umutumba asaba ababishoboye kubagarukira ko ngo kuko amazi nibwo buzima mu bisanzwe ikoyo c'amazi ngaha mutumba wacu mu bisanzwe kiraduta ku mugwa mukuru wa politiki umusanzu kato amazi n'amatara ngaho ku mutumba cyari gikenewe ku by'ukuri kubagira neza bashaka kwidufasha bishoboka manirakiza jean claude arongoye regidezo mu karere k'ubuseruko bw'igihugu amenyesha ko ubukene bw'amazi bwatumwe n'uko havutse amakartier menshi abantu baragwira ngo ariko umwimbu w'amazi wagumye ari wa wundi rero ngo kugira bakwize amakartier babwirizwa kuza baratanga amazi ku mice aha ku mugwa mukuru wa politike haraciye iminsi hibonekeza ubukene bw'amazi ivyo navyo bikaba biva ku mvo nyinshi murabona kuva kuva aho bavugiye eh, yuko gitega ibaye umugwa mukuru wa politiki mbere n'imbere yaho kuva ah, novuga aho intambara irangiriye abantu baciye bijukira ibikorwa by'iterambere kubera ko umwizero wari wabonetse bica bituma igisagara cyaguka amakaritsiye mashasha aravuka hanyuma umwimbu w'amazi nawo ntiwiyongereye kuri urwo rugero kubera yuko n'uwo twari dufise kubera ihindagurika ry'ibidukikije n'uko ukuntu abantu twagwiriye tukaba benshi amasoko y'amazi yagiye agabanuka agabanya icyo no kwita debi ni ukuvuga umwimbu w'amazi gutyo rero eh, hacatangura kwibonekeza ubukene bw'amazi ubu rero mwambajije ko byifashe ubu nyine byifashe ni uko eh, tugerageza gusabikanya ayo tuba dufise tukaza turatandukanya amakaritsiye eh, tukagerageza ibishoboka byose kugira ngo nk'ikaritsiye imwe ironke nka rimwe mu minsi itatu iyo atakindi cyagoranye kubera yuko aha ah, mu gisagara cya gitega amasoko y'amazi ashika E, ibice mirongo umunani na gatanu ku ijana bikoreshwa ibyo twita amaforaje ni ibinogo twimba tugashyikira amazi mu kuzimu hano dukoresha amapompe mu kuyakwega ibyo nabyo murumva yuko iyo habaye nk'ingorane z'umuyaga nkuba bica bituma umwimbu e, ugabanuka muteje akajisho ku gisagara cya gitega murabona yuko ari ahantu hadashashe hari utuntu tw'udutumba novuga ibyo navyo e, amakaritsiye usanga bigorana kugira amazi ahashike usanga ari amakaritsiye ameze nk'ayari hejuru turavye ico twita topography ugaca rero usanga aho kubera ko bahasanzwe hari eh, hejuru urumva makeyi aboneka utusanga acaja hasi nkuko musanzwe mubizi yuko amazi atera atemba amanuka usanga abari hasi nibo e, baca baronka amazi kuruta abo hejuru novuga yuko amakati yose turagerageza kuza turatandukanya mugabo eh, ugiye nko muri rango canke karera canke pande kimwe ca bwoga urashobora gusanga uh, hoho haboneka ubukene budasanzwe kubera izo ngorane z'amazi usanga ari make urumva tarose ingufu zikwiye kugira duge hejuru usanga kenshi na kenshi kugira abago baronke bigorana muga naho nyene turagerageza ntitwovuga yuko batigera baronka turagira ingufu ubu murabona hariya hejurize igihe turiko turashirayo e, itangi ry'amazi rya rizoca rifasha kugira ngo kariya karere kose katashobora gushikamo amazi ashobore gushikamwo eh, hariya hariho none mugambi wo kuba gushira irindi tangi hariya ikarera hariya hejuru ku musozi nyene navyo nyene bizofasha kwa ko tuja dukoresha amapomo twanza kuzuza ayo matangi amazi agasha asubira kugaruka mu makaro abaturage uwo muyobozi wa regidezo mu karere k'ubuseruko amenyesha ko muri kazoza hari imigambi myinshi izotuma hagwizwa umwimbu w'amazi aho twovuga nko kugwiza amaforage y'amazi uwundi mugambi nyamukuru ngo no guhingura amazi y'uruzi ruvyironza kugira gitega ntisubire gukena amazi imigambi irahari kandi ibikorwa e, vyarakozwe e, twarashoboye kugira kugwiza ivyo binogo twita amaforage turagira ibishobora gutanga umwimbo bushika nk'imetero eh, kibe ijana n'itanu ku isaha eh, mugabo oh, ikibazo twagiye guhura nacyo ni ukubera iki kiza eh, cya kovide cyaciye gitera bituma amakomande y'amapompe ateba kubera yuko murazi mu kwimba ibyo binogo bisaba yuko tubanza kubyimba tugapima tukagira amayese ama rero tukagira komande y'ipompe turabye umwimbo uzova muri icyo kinogo na porofondere kiriko kugira ngo ntidukomande ibintu bizabipfa ubusa rero icyo byaciye oh, bituma rero haba icyo guteba kugira ngo ayo ayo mapompe aboneke mugabo turiteze mu minsi vuba yuko ashobora kuboneka akaza agasahiriza uwo n'umugambi rero novuga yuko ahubwo uba waragiye mu ngiro ugasahiriza eh, mugabo sino reka kuvuga yuko hariho n'iyindi migambi nk'ubu hari ahitwa irubamvyi turiko turagerageza dushira mu zindi mbizi z'amazi kugira twongereze e, hariya ashikira isimba naho nyene hariko arakora ibitari gitari hariho amazi atari make azokwiyongerako ko eh, hanyuma mu yindi migambi nabi eh, tuzobandanya tugwiza eh, ivyo binogo vy'amazi twita forage kubera yuko dufatanije na Ijibu baratweretse ahandi hantu dushobora kuza eh, turimba hene ivyo binogo kubera yuko bo barafise igisata gisanzwe gikorera muri ivyo gusa kiraba amazi ari mu kuzimu aho tuzoshobora kuza turatera intambwe naho nyine tuzaturegereza mugabo umugambi nyamukuru novuga uzoba inyishu ku kibazo cy’amazi hano mu gisagara cya Gitega ni vyigwa turiko turagira vyo kuzohingura amazi y'uruzi ruvyiro kuyasonza kugira ngo dushobore kuyakoresha ngaha muri kino gisagara aho rero ibyigwa biro byaramaze gutangura ibyo nita ibyigwa by'ibanze kandi byaratweretse yuko ayo mazi tuyaravye muri laboratoire n'amazi meza ashobora gukoresha n'abene gihugu atana kimwe atangaruka mbi zifise urumva iyo n'intambwe ya mbere ureco tuko turajya tugira ibyigwa turabe hazokenerwa ibiki mu byerekeye inyubako amamashine canke ibindi bikoresho bizokenerwa hanyuma duce turaba rero turondere uburyo icyo rero ngaho tuzoshobora kuronka amazi yose tuzoba twifuza akwiranye na kino eh, kino gisagara ca gitega hama rero turiko turajana rero tujanisha n'ikintu cyo kuza turaraba hirya no hino iyo twokura uburyo kubera yuko ni igikorwa kizotwara uburyo butari buke kugira ngo by'ukuri iki gisagara ca gitega gisanzwe ari n'umugwa mukuru kiboneke yuko ari gisagara nyene atana kimwe cikwije mu bintu byose mu bitwerekeye eh, ku ruhande rwa Regideso buramatari w'intara ya Gitega amenyesha ko umugwa mukuru wa politike umaze imyaka irenga ijana ubayeho gushyira hamwe regidezo yaragerageje mu kwagura inyubako zitanga amazi ariko ngo abantu baza mu gisagara cya Gitega barengeye amazi ategekanijwe kubahabwa Vena Manirambona ni buramatari w'intara ya Gitega igisagara cya Gitega hojya kirakuze kirarenza imyaka ijana kibayeho ndetse murazi yuko ari naho hatanguriye umurwa mukuru w'igihugu nubwo mu nyuma wagiye kwimurirwa i Bujumbura kanatana amategeko akurikijwe no kuvuga ko ari igisagara gisagara rero gikuze gikuze n'inyubako zisanzwe zihari cyane cyane zijyanye no gutanga amazi usanga ari za kera byumvikana yuko muri icyo gihe hari abantu bakeyi mu gisagara icyo gituma usanga rero hariho amakatiye amwe amwe usanga binagora nuko baronka amazi dufise ikibazo cyane cyane eh, mu bihe vy'ici iyo amazi yabuze hariya mu bubiko bw'amazi bita nape phreatique iyo yagabanutse cyane niho usanga kenshi e, hari hari ibibazo ariko mu gihe c'imvura naho bishika eh, ntaboneke eh, ku rugero abenegihugu bashaka na miburiburi urabona yuko hariho kamitende eh, ariko rero muri ino minsi naho turabona yuko abantu baguma bongerekana gose gisagara kiguma cyaguka abantu baguma baza ari benshi byumvikana eh, yuko atagikozwe twogira ikibazo mugabo nta mpungenge dufise kubera leta imaze kubona yuko ari umwitwarariko bwiza kuhaba kugira ngo amazi agwizwe eh, hanyuma abenegihugu bayaronswe Eh, atangorane gibayemo ni hano nciye ndangiriza kino kiganiro kebuka wibaze kuri uno munsi mwumvise ko twari ko turabira hamwe ikibazo kijanye n'ikena ry'amazi mu gisagara ca Gitega umugwa mukuru wa politike w'u Burundi mwakoze mwese mwariko mudutega biri ndashimiye n'abagize ico baterera muri kino kiganiro kebuka wibaze kuri uno munsi mwari mwagiteguriwe nanje Medar niyo nkuru nimugira ibihe vyiza naho ubutaha muhejeje kumviriza kebuka wibaze ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashyikirizwa na radiyo isanganiro